Prenez mes podu de l'argent à logot. Fais ça logot, jamais mes gwelet logot en bédamon. Dier peu oin et zolier, ma gwelet di ou bascaliero. Hag e jonge mou des kul ya produ va pepler, da zi wena pokez logo den ou disrouk Ya, a bekedo, han de lakad produ bar gom. De la a gen ni vase mes meus gwelet pour men war leur. Matri, ar bion ar gwelan. Prene meus produ de la hoa logot. Pesa logot, jomez mez gwelet logoden bet amman. Dier peoan et darzolier, ma gwelet diou barskaliero. Hag e jonge mout da skulia produ ba pe pler da zi wena po ez logot ou dizrouk? Ya! Ha uh, betego an de lakad po du bar gom, de la hoa e geonid en vraz meus gwelet pour me noir a leur. Matri ar buen ar